izeneko kantua! Gure kantua bere Ez dia asola gure iraganak. Etorkizuna, errotik moztu nahi zigutek.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 Gure etxeko atea zabalik dute kanpaina abian da. Emantzazu zure atxikimendua. Oretakoga.info marra atxikimendua. Gidoia eman. Edo oarsongazte bat ez.blogspot.com Ez nolte gure